o'ninchi dars sukunlik mim yuqoridagi qoida boshqa edi endi bu umuman boshqa ya'ni sukunlik mim haqidagi qoida sukunlik mimda uchta qoida bor g'unnalik idg'om ixfo shafaviya va izhor shafaviya g'unnalik idg'om mislayn nima javob sukunlik mim mimga yo'liqqan vaqtda birinchisini ikkinchisining ichiga kirgizib o'qish demak sukunlik mim avvalgisi mimning avvalgisi sukunlik bo'ladida keyingi mim unga undan keyin harakatli bo'lib keladi shunda avvalgi mimni keyingi mimga kirgizib yuborishlikka demak g'unnalik idg'on mislayin deyiladi endi bu g'unnalik idg'on mislayin degan qoidani o'zini bir ko'raylik g'unnalik deyapti g'unna deganni bildik dimog'dan chiqadigan ovoz idg'on deyapti g'unnalik idg'on deyapti idg'on degani bir harfni ikkinchi harficha kirgizib aytiladi mislayin degani ikkita bir xil harf degani jinsida bir xil harf misol uchun mimmi sukunli mim keyingisi ham mim demak oldingi mimni keyingi mimga kirgizib dimoq bilan ya'ni g'unna bilan o'qishlik g'unnalik itonni islang deyilar ekan bunga misol lakumma lakumma lakum ma birinchi meni ikkinchiga kirgizib olamiz lakumma deb ozgina o'rin chiqaramiz keyingisi ham alayhim musada alayhim musada keyingi qoida ixfa shafaviya sukunlik mim ba harfiga yo'liqqan vaqtda mimni ba harfining chiqadigan joyiga yashirib ozgina dimo bilan o'qish bunga misol robbuhum bihim robbuhumdagi mim sukunlik bga yo'liqyapti o'qilishi robbuhum bihim keyingisi tarmihim bihijaratin tarmihim bihijaratin keyingi qoida izhor shafaviya sukunlik mim mim bilan b harfidan boshqa harflarga yo'liqqan vaqtda mimni bildirib o'qish ya'ni izhor zohir qilib o'qish demak sukunlik mim bilan b harfidan boshqa harflarga yo'liqqan paytda mimni ochiq oydin aniq qilib o'qish bunga misol lakum dinukum bu yerda sukunlik mim d harfiga yo'liqyapti shuning uchun lakum dinukum lakum dinukum deb ishlab turmaymiz keyingi misolda hum fihi bitta sukunlik mim fga yo'l qo'yapti hum fihi deb ketaveramiz